četvrtkom. 25. je studenog 1987. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo rezoluciju broj 502 u kojoj je osudilo ulazak južnoafričke vojske u Angolu i tražilo da se ona povuče do 10. prosinca. Vlada Južnoafričke republike brzo je reagirala. General Johannes Geldenheis, načelnik stožera južnoafričkih obrambenih snaga, dao je izjavu koje je tvrdio da su južnoafričke snage počele taktičko povlačenje pod operativnim uvjetima. Godine 1975. nakon stjecanja nezavisnosti od Portugala na vlast u Angoli došla je MPLA, to je kratica od Narodni pokret za oslobođenje Angole. MPLA je i predvodila borbu protiv portugalskih kolonijalnih vlasti. Ona je bila marksistički pokret koji imao potporu Sovjetskog saveza i njegovih saveznika, prije svega Kube. MPLA podržavala i Afrički nacionalni kongres koji se borio za rušenje bjelačke rasističke vlade u Južnoafričkoj republici, te Svapoa koji se borio za nezavisnost Namibije od Južne Afrike. Zbog svega toga Južnoafrička republika nije se namjeravala povući iz Angole. Ona je spremala veliku ofanzivu koja je cilj bilo zauzimanje Kuito Kunavalea, strateški važnog grada na jugoistoku Angole, te logističke baze Tumpo u njegovoj blizini. Prvi je napad južnoafrička vojska pokrenula 13. siječnja 1988. Počelo je s vatrom iz dalekometnih topova, višecjevnih bacača raketa i minobacača, a onda su u napad krenuli tenkovi Olifant, južnoafričke verzije britanskog tenka Centurion te oklopna vozila Ratel. Cilj su bili položaj 21. brigade Faple, Edward George u knjizi Kubanska revolucija u Angoli 1965. 1991. piše. Na kraju dvodnevnih borbi južnoafrikanci su ubili više od 250 vojnika Faple i uništili ili zarobili devet tenkova, devet topničkih oruđa i osam kamiona, a imali su samo jednog poginulog i dva oštećena ratela. Usprkos uspjehu u odbacivanju 21. brigade prema rijeci, južnoafrikanci nisu mogli nastaviti napad i morali su se povući kako bi opskrbili svoje ograničene snage, prije nego što bi krenuli na 66. ili 59. brigadu Faple, njihove sljedeće logične mete. Godine 1975. u operaciji Carlota u Angolu je stiglo nekoliko desetaka tisuća kubanskih vojnika kako bi pomogli MPLA u borbi protiv opozicijskih skupina UNITE i FNLA te protiv južnoafričkih snaga. Kubansko zapovjedništvo, i sam Fidel Castro, bojali su se da će front FAPLE oružani snaga Angole oko Quito Konevalea se rasuti. 14. veljače došao je drugi južnoafrički napad. Glavni je cilj bila 59. brigada Faple. Edward George piše. U 14 sati odred tenkova Olifant probio se kroz prednje položaje 59. brigade i otpor Faple pojačao se te kada su južnoafrikanci došli do kompleksa bunkera koji je štitio stožer brigade. Kako se borba pojačavala, odred ratela koji su imali veću manevarsku sposobnost i vidljivost, integriran je s olifantima kako bi pronašao i uništio položaje topova od 23 mm i nakon što je nekoliko njih uništeno, trupe Faple napustile su svoj položaj te pobjegle prema Tumpu. Kratki protudar tenkovskih snaga brigade, koje su bile ukopane iza stožera, pao je u stanje nereda kada su južnoafrikanci počeli ometati njihove komunikacije i tako omogućili olifantima da pogode najmanje četiri tenka T-55 prije nego što se ta tenkovska jedinica povukla. Zapovjednik 59. brigade u panici je pozvao kubansku taktičku skupinu da mu pomogne, u bliskoj konfuznoj borbi kubanski i južnoafrički tenkovi borili su se na udaljenosti manjoj od 100 metara. Većina je kubanskih tenkova uništena ili oštećena. Zapovjednikov tenk zabio se u drvo i moraju biti kamufliran granjem. Zbog dolaska noći južnoafričke snage povukle su se i preostali kubanski tenkovi vojnici mogli su se povući. Fapla je u borbama u veljači izgubila oko 500 vojnika, kubanci njih 32. Južnoafrička vojska imala je u tom okašaju četiri poginula. Drugi poraz snaga Fapla još je jače uzbunio zapovjedništvo kubanske vojske u Havani. Potpuna propast bojišta spriječena je tek gotovo samoubilačkim napadom kubanskih tenkova. Fidel Castro smatrao je da je za sve kriv zapovjednik kubanske vojske u Angoli, Arnaldo Ochoa Sanchez, i poslao je svog pouzdanog izaslanika generala Leopolda Sintru Friasa, zvanog Polo, u njegov stožer. Castro i Polo sastavili su novi obrambeni plan, skratiti bojište, povući se iz rijeke Kuito i utvrditi u položaju u obliku trokuta oko Tumpa. 25. veljače došao je treći južnoafrički napad. Sa 61. mehaniziranim i 32. lakim pješačkim bataljunom južnoafričke vojske nastupali su i borci UNITE. Edward George piše. Ubrzo nakon što su vatru otvorili južnoafrički topovi tipa G5, Prve trupe Faple počele su se povlačiti prema rijeci i sljedećeg jutra oko četiri sata slijedila ih je 25. brigada. Dva sata kasnije južnoafrikanci su počeli napad. Skoro odmah 61. mehanizirani bataljun upao je u Minsko polje istočno od položaja 59. brigade. Zapovjednikov tank bio je prvi koji je aktivirao minu i još su dva druga tenka izgubljena od mina dok su pokušavale izići iz minskog polja. Kako su se na taj način otkrili južnoafrički položaj, Kubanski topovi tipa M46 i višecijevni bacači raketa BM-21 Grad počeli su polagati gustu baražnu vatru dok su kubanski migovi izveli prve od 60 letova toga dana. Poteškoće s upotrebom opreme za čišćenje mina, kao i veliki broj protupješačkih mina, znatno je otežao pokušaje južnoafričkih inženjeraca da očiste put oklopu. Kada su to uspjeli, oba tenkovska odreda prošla su kroz Minsko polje i spojila se s 32. bataljunom i Unitom za glavni napad. Do trenutka kada su snage Unite došle do rovova Faple, oni su već bili napušteni i južnoafrikanci su naletjeli u još jedno minsko polje. Stalna topnička i raketna vatra te zračni udari onesposobili su još jedan olifant i ratel, te nanosili teške gubitke. Kubanski tenkovi u području mosta razvili su se za protunapad, ali s bojištem u takvom neredu procijenjeno je da je situacija prekaotična da bi protunapad uspio. Branitelji su se umjesto toga oslonili na svoje topništvo, koje nije prestajalo sa stalnim bombardiranjem južnoafrikanaca. Treća bitka za Kuito Kuanavale bila je neuspjeh za južnoafričku vojsku. Bila je to i prva značajna pobjeda za snage Faple i kubanske vojske kod Quito južna Južnoafrička vojska smatrala je pak da nije sve gotovo. Pripremala se za novi napad. ...28. veljače Južnoafrička vojska pokušala je još jedan napad – i on je zaglavio u minskim poljima, pritisnut teškom topničko-raketnom vatrom te napadima kubanskih migova iz zraka. Nastupila je kišna sezona, noćni napad nije bio moguć jer se oprema za noćno gledanje na tenkovima kvarila. Pokušaj da se probiju minska polja uvijek bi završavali koncentracijom kubanske i fapline topničke raketne vatre na jedinice koje su se pokušavale probiti kroz minsko polje. A na sve to došla je još prijetnja mogućeg kubanskog tenkovskog protunapada. Svi ovi neuspjesi samo su jačali moral branitelja. 23. ožujka južnoafrička vojska počela je četvrti veliki napad na Kuito Kuanavale. Edward George piše. Nekoliko minuta nakon pokreta vodeći olifant naletio je na protutenkovsku minu, koja ga je onesposobila i odmah privukla reakciju kubanskog i faplina topništva. Sljedeća tri sata južnoafrički inženjerci borili su se da pod teškim bombardiranjem očiste put kroz Minsko polje, ali njihovi napori bili su otežani zbog opreme koja nije funkcionirala. Nakon početka napada Fapla je pokrenula osam tenkova i višecjevni bacač kako bi pomogla 25. brigadi i oni su se ubrzo sukobili s olifantima na zapadnoj obali rijeke. Jedan T-55 uništen je izravnim pogodkom iz topa G5. Sjeverno od utoka rijeke Unita je pokrenula napad, ali nakon višesatne borbe on je odbijen uz teške gubitke. Kada se spustila gusta magla, južnoafriško topništvo izgubilo je pregled bitke. Kada su se južnoafrički inženjerci konačno probili kroz Minsko polje, kroz njega su krenula dva južnoafrička tenkovska odreda. Odmah su privukli vatru s druge strane rijeke. Dva su puta južnoafrički tenkisti i trupe unite pokušale napad. Oba su puta zaustavljeni uz velike gubitke. Bitka nije jenjavala. Edward George piše. Kada su se oblaci kratko digli, kubanski migovi počeli su sa svojim bombarderskim naletima, a kada su južnoafrikanci pokušali udariti drugim putem, opet su uletili u minsko polje i brzo izgubili dva tenka. Djelovanje nekoliko mina pojačano je salvama raketa od 122 mm i južnoafrički zapovjednik počašćen je prozorom cijeloga ovjesa tenka Olifant kako leti zrakom. Nakon toga je zrakom proletio i ovjes vozila za čišćenje mina. Preostalim olifantima nestajalo je goriva. Cijeli dan su manevrirali gore-dolje po minskim poljima, a bojište su prekrili dim i prašina i južnoafrički zapovjednik zatražio je dopuštenje da se povuče. Udovoljeno mu je. Bitka kod Quito Konavala ući će u povijest kao jedna od najvećih bitaka vođenih na afričkom tlu nakon drugog svjetskog rata. Neuspjeh južnoafričkih snaga da slome obranu Fapla i kubanske vojske slavljen je kao veliki poraz režima u pretoriji i najava njegovog skorog kraja. Bitka je govorila nešto drugo, da su u Angoli, golemoj zemlji koja je stoljećima živjela kao mirna portugalska kolonija u dalekoj Africi, Kuba, Južna Afrika uz potporu supersila njegovih saveznika vodili žestoki rat. Godine 1483. prvi je portugalski brod doplovio do obale onoga što je danas Angola. Njegov kapetan položio je na obalu kameni stup koji je obilježio dolazak Portugalaca. Sljedećih skoro pet stoljeća Portugal i Angola bit će povezani. Portugal će Angolom gospodariti kao kolonijalna sila. Druge će sile doći u Angolu tek kada u 60. godinama 20. stoljeća počinje borba protiv kolonijalnih gospodara. Angola neće biti jedina portugalska kolonija koja će ratom morati izboriti nezavisnost. Kroz to su i prošle i Gvineja, Bisao i Mozambik. Ali rat u Angoli obilježit će zadnje desetljeće i pol hladnog rata. Govori magistar Želimir Brala.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 napada na zatvor u Luande. Među tim trima ratištima ima sličnosti i ima nejednakosti.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 3. veljače 1960. godine britanski premijer Harold Macmillan održao je u Cape Townu u Južnoafričkoj republici govor koji će povijest ući zbog ovih riječi. Vjetar promjene puše po ovom kontinentu. Voljeli mi to ili ne, rast nacionalne svijesti jest politička činjenica. Laborističke vlade koje su Britanijom vladale od 1945. do 1951. pokrenule su prvi veliki val dekolonizacije u Aziji i Africi. Kada je na vlast ponovno došla konzervativna stranka, proces dekolonizacije u britanskim kolonijama je usporen, ali više se nije mogao zadržavati i konzervativac Macmillan je u Južnoafričkoj republici to i rekao. Te riječi nisu dobro odjeknule i u portugalskim kolonijama. Portugalski premijer Antonio de Oliveira Salazar, bivši ministar za kolonije, nije namjeravao dopustiti da kroz portugalske kolonije u Africi puše vjetar tih promjena. Ni sami portugalski doseljenici nisu bili oduševljeni tim promjenama. Godine 1959. u Angole je uvezano 159 tona oružja i streljiva. Sljedeće 1960. uvezeno je 953 tona oružja i streljiva, sve samo kako bi se naoružala bijela manjina u Angoli. Uoči početka ustanka u Angoli je bilo oko 6500 portugalskih vojnika, 1500 portugalaca i oko 5000 vojnika unovačenih iz redova domaćeg stanovništva. Nakon napada iz 1961. u Angolu su došli deseci tisuća portugalskih vojnika. Kako je Salazarov režim počeo rat u Angoli opisuje David Birmingham u knjizi Kratka povijest moderne Angole. U metropoli je podignuta golema vojska vojnih obveznika i poslana u Afriku, prvo u Angolu, ali kasnije i u Gvineju i Mozambik. Vojni časnici koji su Salazara i postavili na vlast pod uvjetom da vojska bude ukras slijepim uniformama i ispoliranim brončanim gumbima, a ne djelatna snaga koja je mogla biti pozvana na oružje, bili su tako sumnjičavi prema slanju ekspedicijske sile u Afriku da je bilo i nekih pokušaja pobune. Uskoro je sposobnost vojske za rad bila dovedena u pitanje, ne samo u Africi, već i u Aziji, gdje je 1961. Indija osvojila portugalsku koloniju Gou. Viši časnici su na kraju shvatili da bi kolonijalni rat u Africi mogao donijeti zaradu. Razvijeni su neformalni trgovački poslovi i vojska je dobila kontrolu nad crnim tržištem valuta. Angolski rat dobio je i nadimak rat višekatnica, jer je svaki korumpirani vojni časnik koristio vojni dopus da bi sagradio blok stanova za iznajmljivanje u Lisabonu. Za obične vojnike rat je bio puno manje sretno iskustvo. Mladi ljudi Portugala počeli su emigrirati u Francusku više su bili voljni raditi u tvornicama automobila nego riskirati da budu unovačeni na četiri godine opasne i slabo plaćene službe u Angoli. Salazar i njegov režim nisu namjeravali odustati od kolonija, pa tako ni od najveće i najbogatije kolonije, Angole – Nafta iz Kabinde davala je samo dio prihoda. Zlato, dijamanti, rijetki metali, poljoprivredni proizvodi. Sve je to bilo blago zbog kojeg je metropola u ratu Angoli poslala na desetke tisuća ljudi. Pored toga, istjerivanje Portugala iz Angole bilo bi poniženje koje je moglo poljuljati sam režim. Indijsko zauzimanje malene goje bilo je dovoljno ponižavajuće. Gubitak goleme Angole, Salazar i njegov režim ne bi mogli podnijeti.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 U posljednje godini rata, e, dakle 73. 74. E, vojne aktivnosti se smiruju na svim trima ratištima. U Portugalu jača svijest među oficirima da se Afrički rat nalazi u nepodnošljivoj fazi. Postalo je većini jasno da Portugal ne može vojno pobijediti afričke pokrete za oslobođenje i neovisnost, baš kao što ni afrički pokreti ne mogu vojno pobijediti Portugalu, te da rješenje valja potražiti za zelenim stolom. Do pregovora o miru vjerojatno bi i bilo došlo, no preduhitrili su ih mladi oficiri portugalske vojske koji su proveli lijevi vojni udar 25. travnja 1974. godine, tako da je revolucija Karanfila prvo bitno smanjila, onda i prekinula ratne aktivnosti protiv portugalskih snaga koje su se odvijele na tim trima ratištima. U dvijema od tih triju zemalja, u Angoliji i Mozambiku, Sloboda od kolonizatora nije donijela mir, nego je donijela dugi građanski rat s brojnim ljudskim žrtvama i teškim posljedicama uništenja infrastrukture i uopće ekonomske baze i Angole i Mozambika. Gvineja bissau je jedina izbjegla građanski rat nakon zaključivanja mira s Portugalom i nakon priznavanja njezine nezavisnosti. U rujnu 1959. godine Amilcar Lopez Cabral, njegov brat Luis, Aristides Pereira i još dva druga osnovali su GC, Afričku stranku za nezavisnost Gvineje i Zelenog grta. Cabral je brzo postao najvažnija osoba PAIGC-a, koji je pokušao pokrenuti politički otpor portugalskim kolonijalnim vlastima u Gvineji Bissau Najčešći oblik borbe bili su radnički štrajkovi. Tražilo se veće plaće i bolje uvjete rada. U kolovozu 1959. za vrijeme štrajka lučkih radnika portugalska policija otvorila je vatru na demonstrante. Tada se vodstvo pai odlučilo na gerilsku borbu koja je počela 1963. godine. Cabral i njegovi suborci postaće uzor drugim pokretima u Crnoj Africi. Godine 1966. francuski stručnjak za gerilsko ratovanje Gerard Chalian posjetio je logore Paigecea. U poglavlju s gerilcima u Portugalskoj Gvineji, objavljenom u knjizi Gerilske strategije, Chalian donosi ovu priču borca Paigecea. Jednoga dana Imao sam prijatelja s kojim sam uzeo sobu. Prijatelj je došao u našu sobu i počeli smo razgovarati. Rekao je da postoji partija. Nisam znao što je to partija. Prijatelj je objasnio da je partija za nezavisnost i da je stvorena kako bi se borila protiv Portugalaca i za slobodu naroda i da on ima novi život. Uvijek sam znao da se Portugalci prema našem narodu loše odnose. Kad sam bio malen, vjerovao sam da neki ljudi odrastu bijeli, a neki crni i da bijela koža ljude čini zlima. Kada je prijatelj završio s onim što nam je trebao reći, postavili smo mu pitanja. Na zbrkani način mi smo i sami razmišljali o stvarima na taj način, ali kada ih je on ovako razjasnio, sve je postalo jednostavno. Ponovno smo se vidjeli još nekoliko puta i tako sam postao dobrovoljac koji se bori protiv Portugalaca. Tako je bilo u Gvineji Bisao, slično je bilo i u ostalim portugalskim kolonijama. Stanovništvo koje je stoljećima šutilo i služilo, sada to više nije bilo voljno činiti. Kad je o Angoli riječ početak rata se dakle datira 4. veljače 1961. godine napadom na vojni zatvor u Luandi gdje aktivisti MPLA naprosto žele osloboditi svoje drugove. No, napad doživljava fijasko. Nijedan zatvorenik nije oslobođen. Pogiba sedam policajaca sa portugalske strane, portugalsko-angolske strane i 40 napadača koji su neuspješno dakle, tu akciju izveli. Portugalske snage nervozno reagiraju na taj događaj i nakon dva dana na velikom sprovodu ubio je još 200 domaćih ljudi, opravdavajući se nekakvom navodnom provokacijom. Naravno, u socijalnom smislu eksplozivnoj situaciji, lošim uvjetima, životnim uvjetima, nedostatkom e, zdravstvene zaštite. Ljudi su teško živjeli, e, analfabetizam je dosizao 92%. U toj situaciji lako je pokrenuti, lako je nagovoriti, politički nagovoriti e, određenu grupaciju da pribigne i oružinim načinom borbe. I tako, mjesec dana nakon tog napada na zatvor, Olden Robertu, čelnik FNLA na sjeveru zemlje, napada kolone, portugalske naseljenike, i nakon dva dana masakra pogiba više od 5000 ljudi, uključujući žene i djecu. Naravno, to dovede do toga da u Luandu počinju pristizati tisuće izbjeglica sa sjevera. Salazar proglašava napadače teroristima i od tada počinje zapravo rat Angole i Portugala. Salazar eh, sebe proglašava tada i ministrom obrane i šalje prvi veliki vojni kontingent u Angolu. Prva je zadaća toj vojsci da ponovo osvoji sjever Angole uz izričitu Salazarovu uputu da mora odmah postići vojni uspjeh, jer se bliži, to smo sada u šestom i sedmom mjesecu, bliži se zasjedanje opće skupštine Ujedinjenih naroda u, u rujnu, a ona već i onako ima na dnevnom redu sukob Portugala i Angole i uopće pitanje samodređenja i nezavisnosti Angole. Godine 1956. Holden Roberto osnovao je prvi nacionalistički pokret u Angoli i nazvao ga je Unija angolanskih naroda ili UPA. Šest godina kasnije UPA se transformirala u FNLA, narodno oslobodilački front Angole, koji je 1961. izveo napad na portugalske naseljenike na sjeveru Angole. FNLA imat će svoju glavnu bazu u Zairu, gdje će uživati podršku predsjednika Mobutu Sese Sekoa. Godine 1961. Holdenu Robertu pridružio se Jonas Savimbi, student medicine na sveučilištu u Lisabonu, koji je kasnije u Lozani doktorirao političke znanosti. Savimbi je bio obrazovan u misionarskim školama u Angoli. Bio je sin upravitelja željezničke postaje. Godine 1966. Savimbi se razišao s Holden Robertom i formirao pokret UNITA ili Nacionalnu uniju za potpunu nezavisnost Angole. Savimbi će se orijentirati na jug Angole, tamo će kod naroda ovim bundu imati najjaču potporu. Treći najjači pokret bio je MPLA, Narodni pokret za oslobođenje Angole, koji je također osnovan 1956. Od 1962. na njegovom je čelu bio Agostinjo Neto, pjesnik i liječnik. U lipnju 1960. policija ga je u njegovoj liječničkoj ordinaciji došla uhapsiti zbog otpora portugalskim kolonijalnim vlastima. Kada su se pacijenti usprotivili hapšenju, Policija otvorila vatru i ranila najmanje 200 ljudi. Oslobodilački pokreti imali su i međunarodne saveznike. MPLA imala potporu Sovjetskog saveza i njegovih saveznika, kao i potporu Jugoslavije. S vremenom će MPLA najveću pomoć dobivati od Kube. Narodna republika Kina pomagala je FNLA i UNITU. Kasnije će sa i Roberto dobiti saveznike na zapadu. Svatko tko je bio protiv MPLA bio je dobar saveznik za Sjedinjene američke države. Oružani sukobi izazvali su velike pokrete stanovništva. Na kraju prve godine sukoba već je, dakle 62. godine, već je oko 150 tisuća angolskih građana, od tada ukupno 6 milijuna, izbjeglo u susjedni Zair. 62. godine se portugalske trupe reorganiziraju logistički i u Angoli i dobivaju modernije naoružanje. Tada Portugal već drži oko 50 vojnika u Angoli. Angolske snage su također reorganizirane, stiže naoružanje iz inozemstva, uvelike u velikom broju stižu automatske puške AK-47, kalašnjikovi, puškomitraljezi, bacači granata, mine. Uglavnom iz Sovjetskog saveza istočnoevropskih zemalja, ali i iz Italije, manje mjeri i drugih zapadnoevropskih zemalja. Vojnim operacijama tada već uglavnom vodi MPLA, koji se također i sam reorganizirao, osnovao vojno krilo i zapovjedništvo i tako dalje. Angolski rat postaje tema u Ujedinjenim narodima, a Portugal je tamo i onako kritizirano već godinama zbog nepristajanja na dekolonizaciju, ali te 62. godine doživljava Portugal još jedan politički udarac. Organizacija Afričkog jedinstva prekida odnose, dakle sve zemlje Organizacije Afričkog jedinstva prekidaju odnose sa Portugalom. Salazar pokušava podijeliti Organizaciju Afričkog jedinstva tako da u susjednom zajeru Belgijskog Kongu, podupire Katangu i kojoj je na čelu zloglasni Mojzes Čombe. Međutim, taj mu manevar nije uspio jer je Čombe ubrzo i sam oboren i Mobutu je iza toga nastavio podržavati Angolance u borbi protiv Portugala. Interesantno je da 64. godine također, pošto je ubijen Kennedy i na vlast je došao u Sjedinjenim državama Lyndon Johnson, Sjedinjene države mijenjaju svoju antikolonijalnu politiku, u odnosu na Afriku, imajući na umu da Sovjetski savez počinje više ulagati u afričku borbu i na taj način Sovjetski savez sebe iscrpi. To tada nije uspjelo, ali kao što nam je poznato, 80. godina je takav sličan politički potez uspio ekonomski toliko iscrpsti Sovjetski savez da je dobrim dijelom zbog toga se urušio. Godine 1955. sovjetski diplomat Ivan Majski napisao je sekretaru Komunističke partije Sovjetskog saveza Nikiti Hruščovu da će se sljedeći čin borbe za globalnu dominaciju socijalizma odvijeti kroz oslobođenje koloniziranih ili polukoloniziranih naroda od imperialističke eksploatacije. I dodao je, u isto vrijeme gubitak kolonija i polukolonija mora ubrzati pobjedu socijalizma u Europi i na kraju u Sjedinjenim američkim državama. Hruščov je u određenim afričkim državama vidio prozore socijalizma i isturena uporišta rastućeg socijalističkog svijeta. Sjedinjene američke države smatrale su da je Afrika u njihovoj sferi utjecaja. Borba protiv kolonijalnih sila pružila je mogućnost da se Sovjetski savez uključi u događaju u Africi. Prve rezultate tog uključivanja ovako opisuje Vladislav Zubok u knjizi Neuspjelo carstvo, Sovjetski savez u hladnom ratu od Staljina do Gorbačova. Rezultati te prve sovjetske ofenzive u Africi bili su otrežnjujući. Nakon što su uložili značajne investicije, Sovjeti su izgubili bitku za Kongo i bili su izbačeni iz Gane i Gvineje. Kraj eksperimenta da se Gvineja pretvori u prozor socijalizma bio je posebno bolan i ohladio je sovjetsku nadu u mogućnost da se Afrika transformira u jednom desetljeću. Izvještaj Poljanskog iz 1964. kritizirao je Hruščovljevu politiku podržavanja afričkih progresivnih režima. On je završavao ovako. Često nemamo praktično znanje o tim zemljama, a opet im dajemo veliku financijsku, tehničko-ekonomsku, vojnu i drugu pomoć. Sovjetska velikodušnost u Africi u mnogo je slučajeva vodila do žalosnih rezultata. Vođe tih zemalja jeli su što smo i mi dali, a onda se okrenuli od nas. Kapitalisti nam se smiju i imaju razloga za to. Prvi neuspjeh nije značio da će Sovjetski savez odustati od Afrike. Kako se rasplamsavala borba u Angoli i oko nje, tako je Sovjetski savez postao sve uključeniji u nju. Stvari će se dodatno zakomplicirati kada će Kuba, neovisno o Moskvi, odlučiti pomoći Angolancima. 1963. godine Mobutu izbacuje MPLA iz Kinshase. MPLA je tada imao sjedište u Kinshasi, ali Mobutu nije odgovaralo to što MPLA ima čvrste i dobre veze sa Sovjetskim savezom i bojao se instalacije prosovjetskog režima na svojim granicama, ali s druge strane nije mogao ne pomagati afričkoj subraći u borbi za dekolonizaciju iz koje je i on sam Mobutu proizašao. Agustinju Neto i ostali rukovodioci MPLA se tada smještaju u Brazovilu i naredne godine 64. MPLA pokreće ofenzivu u eksklavi Kabindi, no ne uspjeva. Portugal grozničevo, grčevito brani tu zonu jer je tamo Gulf Oil Company, američka naftna kompanija, istražuje i crpi naftu. Ožujka 66. je novi veliki događaj. MPLA otvara takozvanu istočnu frontu dakle frontu koja ide sve do kongonske, odnosno zambijske granice, a Portugal je iznenađen jer je bio uvjeren da vojno kontrolira to područje. Međutim, MPLA uspjeva prodrijeti na središnju Visoraba, koja je zona od strateške vrijednosti zbog svojih prirodnih resursa. I MPLA uspjeva doprijeti sve do jugoistočne pokrajine Kvandu Kubangu, dakle na granici sa današnjom Namibijom. Od 67. od iduće godine MPLA ima strategiju da kontrolira dakle, te istočne dijelove Angole na granici sa Zambijom i uspjeva čak stvoriti slobodan teritorij na tom području kad se kaže istočna fronta, ne treba misliti da se zbog toga e, borbe vode frontovski. Dakle, ne postoje frontovske borbe većih dimenzija, ne front u onom smislu kao što znamo iz prvoga ili iz drugoga svjetskog rata. To su uglavnom veće ili manje gerilske operacije, ali su uvijek gerilske operacije, dakle nikad zauzimanje prostora, nego udarac, a kad neprijatelj pritisne, povlačiš se. Nažalost, sa otvaranjem Istočne fronte rat dobiva novu dimenziju, ulazi u fazu kad se MPLA, FNLA i UNITA ne bore samo protiv kolonizatora, nego započinju, događaju se mnogobrojni incidenti gdje se oni međusobno, ta tri pokreta se međusobno oružano sukobljavaju. S druge strane, rat se sve više internacionalizira i dolazi na naslovnice svjetskih medija i međunarodna zajednica počinje ulagati sve veće i veće napore da se to riješi, da se to e, pitanje rata riješi. Naravno, svima je u interesu mir, a uz mir dolazi onda i nafta i dijamanti u Angoli i druga prirodna bogatstva. Godine 1970. portugalska vojska dobila je nove zapovjednike u Angoli. Za glavnog zapovjednika imenovani general Košta Gomeš, a za zapovjednika istočne vojne zone gdje je MPLA bila najaktivnija imenovan je general Petancur Rodriguez. Taj je dvojac promijenio način borbe u Angoli. Vojne ofanzive poduzimale su se u sušnom razdoblju i to svake godine. Po uzoru na američku taktiku u Vjetnamu oslonac je stavljen na zrakoplovnu potporu te na prijevoz vojnika helikopterima duboko u teritoriji koji su nadzirali gerilci. Na kopnu ključ je bio u mobilnim motoriziranim kolonama, koje su također trebale zadavati gerilcima udarce tamo gdje su ih oni najmanje očekivali. Steven L. Weigert u knjizi Angola moderna vojna povijest 1961. 2002. piše. Pohod 1970. godine uništio je ključnu bazu FNLA u sjevernoj Angoli, a ofenziva u sušnoj sezoni nazvana Široko nanijela je velike gubitke borcima MPLA u istočnoj Angoli. Dodatni zrakoplovi prebačeni su na istok 1972. kako bi kopnenim trupama pomogli da se uspješnije suprotstave polukonvencionalnim jedinicama MPLA. Portugalske snage pokrenule su operaciju Atila i nekoliko dodatnih uspješnih ofenziva protiv logističkih linija MPLA u provincijama Mošiko i Cuando Cubango. Zrakoplovi su bacali herbicide i defolijante na usjeve koje su sijali pobunjenici ili njihovi civilni simpatizeri. Posebne snage pregazile su vitalnu bazu MPLA u sjeverozapadnoj šumi Demboš. Protugerilske operacije protegnule su se i u kišnu sezonu kako bi se gerilce još jače pritisnulo. 73. godina donosi stagnaciju na angolskim vojištima. MPLA je u nezahvalnoj vojnoj situaciji zbog toga što pokušava kontrolirati više terena nego što ima kapaciteta i naoružanja za to. UNITA je svela vojne akcije na neznatan broj. FNLA je slabo aktivan na sjeveru, a još mu otežava djelovanje to što Mobutu traži da se FNLA drži što dalje od zairske granice, dakle što dublje u teritoriju Angole da ide. UNITA odnosno Savimbi, premda bez značajnije vojne aktivnosti, proglašava tada svoj teritorij oslobođenim područjem, a SAD posvećuju više strateške pažnje jugoistoku Azije, što dovodi do smanjivanja dostave njihovog oružja Savimbiju i Holdenu Robertu direktno ili indirektno. Sovjetski savez je također tada smanjio pomoć koju dostavlja Agoštinju Netu i on ima opterećenje Vijetnama mu mora pomagati. MPLA tada ponovo počinje djelovati u Kabindi i okreće se Kubi i pristižu tada prvi kubanski instruktori. Kuba će imati veoma značajnu ulogu i na kraju oslobodaračkog rata, ali i za vrijeme građanskog rata jer će kubanski oficiri, prvenstveno avijacija, dakle avioni i školovani kubanski piloti će igrati važnu ulogu u vojnom naporu vlade već MPLA za vrijeme građanskog rata da se vojno pobjedi UNITA i FNLA. Uoči vojnog udara koji će se dogoditi u Lisabonu, u oči ulici Karanfira koji će provesti mlađi oficiri. Portugal vojno doduše ograničava aktivnosti angolskih oružanih snaga za oslobođenje, no ne može ih pobijediti, baš kao što i obratno, kao što oni ne mogu pobijediti Portugal. Nakon Revolucije Karanfila, naravno, Portugal počinje povlačiti svoje, svoju vojsku, prekida vojne akcije i povlači se iz eh, Angole, ali to nažalost ne znači i prekid ratnih eh, djelovanja jer rat protiv Portugala onda malo pomalo prerasta u građanski rat za prevlast u zemlji, a on će trajati sve do 1992. godine. Do početka 70. godina 20. stoljeća pola državnog budžeta Portugala odlazilo je na plaćanje ratova u Africi. Do 1973. 11.000 portugalskih vojnika poginulo je u afričkim kolonijama. Kada se ta brojka pogleda u odnosu na broj stanovnika, to su bili u postotku veći gubici od onih koje američka vojska pretrpjela u Vjetnamu. Upravo će ratovi u Africi dovesti do konačnog pada autoritarnog režima u Portugalu. Nakon što je 1968. godine Salazar doživio moždani udar koji ga je onesposobio za obavljanje vlasti, na mjestu premijera naslijedio ga je Marcelo Caetano. Edward George piše. Dugi i frustrirajući ratovi u Angoli, Gvineji i Mozambiku uzeli su velik danak u portugalskom stanovništvu i do travnja 1974. portugalska vojska, prema riječima komodora Leonela Cardosa, dosegnula je granice tjelesne i psihičke iscrpljenosti. Do 1973. kada je imala raspoređenih skoro 150 tisuća vojnika u tri ratne zone, razmjerno pet puta više od američkog sudjelovanja u ratu u Vijetnamu, portugalske oružane snage bile su rastegnute do svojih krajnjih granica i rastući gubici više od 35.000 tisuća vojnika do 1974. godine potkopavali su moral. Domaća pozicija ratovima rasla je od kasnih 60. godina i do 1974. više od polovice onih koji su pozvani u vojnu službu nije se odazvalo pozivu. Ali s cenzurom i tajnom policijom PIDE, koji su gušili civilno nezadovoljstvo, katalizator promjene morao je doći iz vojske, i to posebno u vidu nove generacije srednje rangiranih časnika koji su služili u afričkim ratovima. Mladi časnici, predvođeni Otelom, Sarajevom de Carvaljom, sa Iguerom Majom i Vitorom Alvešom, koji su predvodili pokret oružanih snaga, odabrali su generala Antonija de Spinolu, koji je zapovjedao portugalskim kontingentom u Gvineji Bisao za formalnu bođu udara. 25. travnja 1974. pokret oružanih snaga je državni udar bio je to kraj najdugovječnije europske autoritarne vladavine, a onda i kraj portugalske kolonijalne prisutnosti u Africi. Vođe državnog udara sve su bili veterani afričkih ratova i htjeli su što brže van iz kolonija. Kraj portugalske kolonijalne prisutnosti u Angoli doći će 1974. Skoro pet stoljeća nakon što su se prvi Portugalci iskrcali na obalu onoga što će kasnije tek postati Angola. Netu, Agostinju Netu, legendarni mitski povijesni vođa Angole, potpisuje 75. godine ugovor iz Alvora, kojim se stvara privremena prijelazna vlada, sačinjavaju je MPLA, FNLA, UNITA i kao četvrti član portugalski visoki komesar koji ima savjetodavnu ulogu, ali već u ožujku 75. FNLA objavljuje rat MPLA-u i započinju ratni sukobi. Cilj je tada, politički glavni cilj je tada osvojiti Luandu. U toj zadaći se netu mora voditi računa da su u Angoli još portugalske snage koje se nisu povukle. S druge strane, Luanda je blokirana, pomorska je blokada na snazi, a tri pokreta nastoje se domaći centara, simboličkih centara moći u Luandi. Međutim, Agustinju Netu koordinira bitku tu za Luandu i između srpnja i studenoga 75. uspjeva izbaciti rivale iz grada, te 11. studenoga proglašava neovisnost. Interesantno je da nekoliko dana prije proglašenja neovisnosti je jedan jugoslavenski brod dopremio veliki tovar, uspio probiti blokadu i do, veliki tovar naoružanja. Donio MPLA-u s kojim je MPLA uspio pobijediti svoje suparnike. No, građanski rat i dalje bukti uz obilnu inozemnu umješanost. Netova vlada uspjeva 76. godine prisiliti vojsku Južnoafričke republike da se povuče sa angolanskog teritorija. Agostinju Netu umira 79. godine, a nasljeđuje ga nakon jednog privremenog perioda gdje je na čelu drugo veliko ime u Angoli Lucio Lara, nasljeđuje ga José Eduardo dos Santos. Nakon e, Netove smrti MPLA se već konsolidira u Angoli kao dominantna snaga. FNLA je reduciran na grupice ratnika uglavnom na teritoriju Zaira koji povremeno napadaju u Angolu, a UNITA također ne bi preživjela u svojem izoliranom dijelu teritorija da nije primala obilnu južnoafričku pomoć. Tada su Savimbi, eh, odnosno UNITA, glavni protivnici vladinim snagama. Peter Willem Bota bio je premijer Južnoafričke republike od 1978. do 1984 a od 84. do 89. bio je predsjednik Republike. Bota je bio potpuno predan očuvanju hegemonije bjelačke manjine na crnačkom većinom i tome je bila podređena i vanjska politika Južnoafričke republike. Njegov je cilj bilo stvaranje tvrđave Južne Afrike, koja će biti izolirana od ostatka kontinenta. Bota je bio i tvrdi antikomunist. Sve je to dovelo do toga da je Južna Afrika nakon stjecanja nezavisnosti Angole i Mozambika učinila sve kako bi se destabilizirale te dvije zemlje. Promarksističke vlade u Angoli i Mozambiku podržavale su borbu Afričkog nacionalnog kongresa protiv režima apartheida u Južnoj Africi te borbu Svapoa za nezavisnost Namibije, koja je bila okupirana od Južnoafričke republike. Od Arne Vestad u knjizi Hladni rat piše. Vođa opozicijskog pokreta UNITA, Jonas Savimbi, bio je jedan od izložbenih momaka Reaganove antirevolucionarne ofenzive u postkolonijalnom svijetu. Do 1984. Savimbijevi gerilci dobivali su novac, oružje i obuku od Cije. Kao što je to Reagan rekao svojim savjetnicima sljedeće 1985. Želimo da Savimbi zna da konjica dolazi. Godine 1986. Amerikanci su čak opskrbili Unitus s 50 protuzrakoplovnih projektila tipa Stinger. Činjenica da je UNITA saveznik južnoafrikancima i da je odgovorna za masovna kršenja ljudskih prava u područjima koje je kontrolirala nije smetala Reganu. Važno je bilo da se sukob upotrijebi kako bi se dodatno pritisnulo Sovjete i Kubance da se povuku iz Afrike. Sukob je trajao sve do bitke kod Kuito Konavalea, koja je uz etiopsko-somalijski rat oko Ogadena najveća bitka na afričkom tlu od kraja drugog svjetskog rata. Pad Berlinskog zida, kraj hladnog rata i konačni pad režima apartheida u Južnoj Africi doveli su i do kraja pritiska na Angolu. Na kraju došao je kraj u Samimbiju, govori magister Želimir Brala. Za vrijeme borbe za nezavisnost i građanskog rata Savimbi je uživao kontradiktorne podrške, rekli bismo danas. Uživao je podršku Narodne republike Kine, uživao je podršku SAD-a, i južnoafričkog režima, Izraela i različitih tada poznatih afričkih vođa od Hasana II. u Maroku do Kenata Kaunde u Zambiji. Svima ime je zajedničko suprotstavljanje marksističko-lenjinističkoj orijentaciji koju je zagovarao MPLA za uređenje angolske države i društva, a UNITA je također obuhvaćala i plaćenike iz Portugala, Izraela, Južne Afrike i Francuske. Etnički samo na teritoriju pripadnika naroda ovim bundu. Nakon pada Berlinskog zida pojačani su međunarodni napori usmjereni prema tome da se zaustavi građanski rat u Angoli i Savimbi je 1990. godine napokon pristao na sudjelovanje u višestranačkim izborima, no nakon prvoga kruga na kojima je on dobio 40%, a Jose Eduardo Duš Santos 49% glasova, drugi krug nije ni održan, jer je Savimbi ustvrdio da su izbori lažirani, te odlučio nastaviti s ratnim e, aktivnostima. 1994. je potpisao novi mirovni sporazum sa MPLA, no odbija ponuđeno mjesto pod predsjednika zemlje i na kraju je to završilo tako da je 2002. godine Savimbi ubijen u bitci protiv vladinih snaga i s njegovom je tek smrću završen i građanski rat, prvo protuportugalski rat, a onda i građanski rat u Angoli. UNITA potom izlazi na izbore i osvaja sve do 2017. godine drugi najveći broj parlamentarnih mandata iza MPLA,